trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 marca jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który oblał żonę łatwopalną substancją i podpalił, odpowie za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Marsz przeciwko terroryzmowi w Tunisie. Na ulice miasta wyszło kilkanaście tysięcy ludzi. Są tam także europejscy przywódcy. W tym serwisie również o, start, o startup weekendzie w Olsztynie. Co to takiego? Za chwilę wyjaśnimy. Są zarzuty dla 31-latka z Koronowa w Kujawsko-Pomorskim, który wczoraj oblał swoją żonę łatwopalną substancją i podpalił. Według policji był pod wpływem narkotyków. Odpowie za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu dożywocie. Prokuratura chce, by mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Wniosek już trafił do sądu rejonowego w Bydgoszczy. Policję zawiadomił sam Marcin H. Jego żona ma poparzone 70% powierzchni ciała. Jeszcze wczoraj przeszła zabieg w Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń w Gryficach. Stan trzydziestolatki jest bardzo poważny. Tysiące ludzi manifestuje w Tunisie przeciwko terroryzmowi. Do tych, którzy przez kilka godzin gromadzili się w centrum tu tunezyjskiej stolicy, dołączyli przedstawiciele zagranicznych delegacji. Wśród nich jest prezydent Bronisław Komorowski i prezydent Francji François Hollande. Wzięli oni udział w uroczystości poświęcenia specjalnej tablicy w Muzeum Bardot poświęconej ofiarom zamachu z 18 marca, w którym zginęły 23 osoby, w tym trzech turystów z Polski. Zagraniczni przywódcy także, m.in. włoski premier i przywódca palestyński, towarzyszą prezydentowi Tunezji Bedziemu Kaidowi Esepsiemu. Z Tunisu Dorota Piotrowska. Tunezyjczycy tłumnie stawili się na marszu, jak mówią, aby oddać hołd ofiarom i zademonstrować, że nie dadzą się zastraszyć terrorystom. Wszyscy podkreślają, że to był zamach w serce demokracji, w kraj, w którym zaczęła się tak zwana arabska wiosna. Dziś tutaj Tunis w okolicy parlamentu przypomina bardziej oblężone miasto, bo co krok stoją uzbrojeni żołnierze i policjanci, a wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom marszu, w tym przywódcom wielu państw. Zginęli tam m.in. turyści z Polski, Japonii, Francji i Włoch. To nie są Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Władze Moskwy zapewniają, że nie mają nic wspólnego z usuwaniem kwiatów z miejsca zabójstwa Borysa Niemcowa. Rzecznik mera miasta powiedział w rozmowie z radiem Echo Moskwy, że nikt w administracji nie wydawał polecenia uprzątnięcia kwiatów i zniczy, a także portretów składanych w hołdzie zmarłemu politykowi. Wczoraj nad ranem grupa mężczyzn zapakowała to wszystko do czarnych worków i wywiozła w nieznane miejsce. Borys Niemcow został zastrzelony 27 lutego na dużym moście moskwareckim. Od pierwszych godzin po zamachu mieszkańcy Moskwy składali obok balustrady mostu kwiaty, zapalali znicze i przytwierdzali portrety z wizerunkiem Niemcowa. Tak było również 27 marca w miesiąc po śmierci polityka. Jednak już następnego dnia most opustoszał. Jak wynika z relacji świadków, około drugiej w nocy grupa mężczyzn zlikwidowała tymczasowe miejsce pamięci. Przyjaciele Borysa Niemcowa są przekonani, że zrobiono to na polecenie rosyjskich władz. Oni nie umnych. Oni nie cierpią mądrych ludzi. Oni ich nienawidzą, ponieważ sami są niczym. Tymczasem władze Moskwy odcinają się od tajemniczych mężczyzn z czarnymi workami. Przedstawiciele mera rosyjskiej stolicy zapewniają, że nikt w administracji miasta nie wydawał takiego polecenia. Moskwa Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Olsztyn graficy, programiści i specjaliści od marketingu, ale także wszyscy inni młodzi ludzie z wizją biorą udział w pierwszym w regionie star Startup Weekendzie. Podczas trzydniowej imprezy jej uczestnicy łączą się w zespoły i wspólnie opracowują pomysł na działalność gospodarczą, a dokładniej na e-biznes. Marcin Wójcik, e, Stowarzyszenie Olkam. Dziewięć grup pracuje nad swoimi pomysłami. Mamy projekt oparty o podróże, projekt oparty o współdzielenie samochodów, na przykład jadąc do pracy. Uczestnicy muszą przygotować tak zwaną minimalną wersję produktu. Andrzej Sadowski, witam. Przedstawiciel grupy, która pracuje nad czym? Nad projektem Card Limit. W momencie, kiedy idziemy na zakupy, razem z aplikacją w tym momencie mamy pewność, że nie przekroczymy sobie tego swojego ustalonego budżetu. W momencie wkładania produktu do koszyka skanujemy telefonem cenę, która znajduje się na półce. Aplikacja sama nam liczy wartość całego koszyka. Krystian Gontarek. UpiZone, czyli aplikacja, która ułatwia ludziom umawianie się na spotkania, na przykład w celu pogrania w gry planszowe. Najlepsze pomysły zostaną wieczorem ocenione przez olsztyńskich przedsiębiorców e, i nagrodzone. Główna nagroda to wyjazd do Londynu do siedziby Google. A na koniec serwisu jeszcze o ogłoszeniach, które można dziś znaleźć w Parku Ludowym w ścisłym centrum Szanghaju. Dziewczyna urodzona w 86 roku, wzrost 1,67 m, dostojny wygląd i usposobienie. Zamieszkała w pobliżu parku Changfeng. Rodzice żyją. Wymagania? Urodzony między 82 a 86 rokiem chłopak zameldowany w Szanghaju, pracujący w mieście na stałe z własnym mieszkaniem, nie tykający papierosów ani alkoholu, którego rodzice żyją. Takie anonsy w parkowych alejkach od lat rozwieszają w niedzielę zdesperowani rodzice szukający żon i mężów dla swoich dzieci, mimo że w Chinach małżeństwa aran aranżowane są nielegalne od 65 lat. Młodzi Chińczycy są im bardzo niechętni, ale rodzice tradycyjnie odwiedzają matrymonialną giełdę w Parku Ludowym, zwłaszcza rodzice młodych kobiet, które skończyły 25 lat i które nazywane są Shengnu, kobietami, które pozostały. To był serwis Trójki. Do końca dnia przyjaśnienia na zmianę z przelotnymi opadami, które przesuwają się z zachodu na wschód. Noc, noc także pod znakiem niewielkiego deszczu, ale w górach może padać nawet śnieg albo śnieg z deszczem. Od 3 stopni w Jeleniej Górze do 6 w Warszawie i we Wrocławiu. W poniedziałek nadal mokro, możliwe też przejaśnienia, ale i burze. Temperatura od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 25 centów za riff. No dobrze, zobaczmy na ile nas stać. To będzie jakaś godzina grania. W sam raz. Legendarny zespół w legendarnym studiu. Acid Drinkers na koncercie w Trójce. Transmisja dziś tuż po 20. Polecam Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na 3 miesiące. Właśnie tak, według badań, działa aktywny składnik leku Polprazol Max. Wypróbuj terapię Polprazolem Max i przekonaj się sam. Polprazol Max. Profesjonalna terapia nawracającej zgagi. Polprazol Max. 20 mg omeprazolu w kapsułkach. Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego z gagi. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mój chłopak przyniósł mi bukiet czerwonych róż. E, Adam, a mój chłopak przyniósł mi bombonierkę pełną fantastycznych belgijskich czekoladek. A mój chłopak zabrał mnie nad morze w niecałe trzy godziny. Jest pilotem? Nie, maszynistą w PKP Intercity. Sprawdź nas i zobacz, jacy jesteśmy szybcy. Kup bilet na intercity.pl. PKP zapowiada się dobra podróż. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Yy, wiesz, z chęcią, ale yy, właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Niesamowita. Przygotowana z wielką starannością. Wędzona bukowo-olchowym dymem. Oryginalnie przeprawiona, Doskonała. Wielkanocna. Szynka. Już od jutra w Lidlu. Szynka swojska. 17,90 za kilogram. Kabanosy wieprzowe różne rodzaje. 9,99 za 340 gramów. A szynka z wędzarni. 17,90 za kilogram. Na wielkanocnym stole w każdym polskim domu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Serce, co ty robisz? Mega szybko ściągam sobie taki, taki mega przerażający film. Strach się bać, mózg staje, normalnie rozum. Rozum w głowie się nie mieści. No, <laughs> rozumiem, ale o, o czym? o świecie bez internetu! Nie, nie, niewyobrażalne. Nie wyobrażasz sobie świata bez internetu? My też nie. Dlatego w Orange dajemy Ci mega szybką neostradę do 80 mega na sekundę od 59 zł. Ściągasz filmy w HD, zdjęcia i muzykę bez limitu transferu danych. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę. Już ponad 10 minut po godzinie trzeciej, po południu, rzecz jasna. A więc dzisiaj pewnie będzie trochę mniej muzykowania, co nie znaczy, że słabszej jakości. Mam znakomite płyty dla Państwa, a wśród nich tradycyjnie już także kilka premier. I nie zwlekajmy z nimi. Właśnie dosłownie kilka sekund temu wziąłem po raz pierwszy do ręki i jeszcze nie słuchałem. Wziąłem płytę Vana Morrisona pod tytułem Duets. Ja oczywiście e, nie chcę nawet myśleć o tym, że Państwo mogą nie mieć zawsze pod ręką naszej dziesiątej jubileuszowej siestowej płyty Siesta X Duety. Ale z kronikarskiego obowiązku muszę przyznać, że to nie myśmy wpadli na ten pomysł. I jednak od czasu do czasu e, inni twórcy także płytę z duetami e, wydają. E, I nawiasem mówiąc, chyba w dniu, w którym ukazała się Siesta X duety, e, wydała płytę z takimi właśnie partnerskimi spotkaniami Barbara Streisand, a teraz jest to Van Morrison. Van niech dzisiaj otworzy nam siestę w ściśle siestowym towarzystwie. To jeden z naszych ulubionych gitarzystów. Mimo faktu, że ma te złote łańcuchy i przystrzyżony na wąs wąsik, no, wciąż go kochamy za muzykę niedościgłą. To jest George Benson. No to zapraszam zapraszamy obu panów i ja wraz z państwem e, po raz pierwszy tej muzyki posłucham. Van Morrison i George Benson z płyty Duets. E, no jakże się cieszę, że ta muzyka brzmi dokładnie tak, jak e, byśmy się tego spodziewali, wielbiąc jednego i drugiego od dziesięcioleci tak naprawdę, od pół wieku pewnie jakby dobrze policzyć. Van Morrison w duecie jeszcze dzisiaj powróci i w ogóle niech ta pierwsza odsłona dzisiejszej siesty będzie pełna świetnych, muzykujących e, facetów. A skoro mówiliśmy o naszych płytach siestowych, to tradycyjnie już muszę wspomnieć o tym, że raz w roku przed festiwalem mamy taką limitowaną edycję E, pamiątkowej, kolekcjonerskiej płyteńki festiwalowej właśnie i ona za dwa tygodnie. I z tej płyty, niedostępny chyba w naszym kraju w żaden inny sposób, Paulo Flores, który nasz festiwal otwiera. que papá me ensinou. tenha medo, nem tenha pressa. Esqueças o amado, nem sequer se interessa quando as pessoas que estão do teu lado te puserem em causa ou te julgarem por teus pecados. Na vida, a vida. E quando mais tarde cresci e me lembrei da dica que papá me ensinou. letra, amo teu irmão. Filho da nação, só não esperes nada quanto ingratidão. Na cara do homem, filho da razão, filho pai, irmão, na vida. jimbidila papa wolodila rogeno é kubitu jane veio tetu mugila jimbidila papa amo minguito e só acredito quando me chamam nem sequer se proclamam novas virtudes ao cidadão e assim eu vou indo com um furo no bolso uma voz e um violão fazendo vida vai caber da passada, escrevendo no céu, riscando no céu. z naszej kolekcjonerskiej corocznej płyty Siesta Festival Siesta w drodze 2015. Paulo Flores. No i Paulo Flores nam otworzył tutaj taki maleńki tryptyk luzofoński w tej pierwszej odsłonie z, ze świetnymi facetami. I to będzie raz jeszcze, bo tę płytę mam od paru tygodni zaledwie. Jestem zachwycony, idę o zakład, że państwo jej w swojej kolekcji nie mają raczej, więc e, się dzielę z radością tą muzyką. E, to jest artysta z e, Cabo Verde. Ja trafiłem na niego w Lizbonie jakiś czas temu. Nazywa się Dino Di Santiago. Wśród gości na jego płycie m.in. także Paulo Flores i nasza ukochana Sara Tavares. Ale są także utwory, w których musi sobie radzić sami. To jeden z nich. Dino Di Santiago. preciosa de abrir verde, vontade de Adão. Pan subile di riba, pan giussicciato de abrir a verde. Se me giugia da boneca, se mocinho já começa a munda. Monte graciosa de verde, vontade de Adão. Pan subile di riba, pan giussicciato de abrir a verde. Se de o dia da boneca, se mocinho já começa a munda. Panjo se chara de abira verde, se de o dia da boneca, se mocinho já começa a munda. Yeah, yeah, yeah. Minha chonja da comida go. Yeah, yeah, yeah. Mocinhos no lugar da munda. Yeah. nyaconje adakubirako mosinhos no lugar da muda Monte Graciosa de Abira verdi. vontade de Adão. Pan subir de riba. Panjo se chada de abira verde. Se mídio de da boneca. Se mocinho já começa a munda. Hoje a esperança camponês. Xinti, xinti do lavrador. Minha guetica sabe, já vira sabe. Hoje a esperança camponês. Xinti, xinti do lebrador, ninguém fica sabe, de vira sabe. Yeah, yeah, yeah. Ya chonja da comida Yeah, yeah, yeah. Mocinhos no lugar da munda. Yeah, yeah, yeah. Ya chonja da comida Yeah. Mosimus lal lugar tamam già da cuminago yeah yeah yeah mocinhos no lugar da munda yeah yeah yeah minha chonja da cuminago yeah yeah yeah mocinhos no lugar da munda yeah yeah yeah minha chonja da cuminago yeah yeah, yeah. Mosinhos na lugar da munda, yeah, yeah, yeah. Minha chonja da comida go, yeah, yeah, yeah. Mosinhos dan lugar da munda. Mocinhos na lugar da munda. Dino i Santiago z Cabo Verde. Mogą się Państwo e, tak e, niepokoić odrobinę nawet, że e, czasami te pieśni luzofońskie, czy to e, kabowerdyjskie, angolańskie, mozambickie, czy nawet brazylijskie, że one dla niewprawnego ucha brzmią czasami podobnie. No ale to jest oczywiście mylące. Ja po prostu takie wybieram, ponieważ wyjątkowo cenię sobie e, tę muzykę luzofońską, która swoje korzenie ma w plażowym pląsie. Ale oczywiście tych korzeni jest znacznie więcej. One mogą być zapuszczone w rozmaitych m, mm, innych regionach, na przykład w szkołach jazzowych albo nawet e, w filharmoniach. I z e, największą radością przyjąłem nową płytę Filipe Mukengi, artysty angolańskiego, który rzeczywiście, e, chociaż jest ubrany dokładnie tak, e, jakbyśmy spodziewali się oglądać e, jego dziadków na zdjęciach z rodzinnej wioski gdzieś w interiorze, no, słychać, że on do filharmonii Hadza i płyty Johna Coltrane'a i Keitha Jarretta na półce ma. Świetna płyta. Filipe Mukenga powraca w sieście. sempre a vencer qualquer entrave. Quando o teu seio dói, és exemplo de coragem. Vê sempre o sucesso e nunca a derrapagem. O mundo só avança com a esperança aberto. Eu sinto a tua dor, minha companheira e minha amada. Não te quero triste nem desesperada, sem luz e chama. Mulher, por pior que seja, hoje não há doença que a gente não vença. Viver tem muito de querer coragem, a vida é combate, não tem paragem. Tens de acreditar que a vida é disputa, vai sempre à luta. Tu irás vencer, retoca a maquilhagem, trata a tua imagem. Mulher, por pior que seja, hoje não há doença que a gente não vença. Viver tem muito de querer. Jestem przekonany po wysłuchaniu tego akurat utworu, że Filipe Mukenga ma w swoim angolańskim mieszkaniu nie tylko płyty klasyczne, nie tylko płyty Kita Jareta, ale coś mi mówi, że także kolekcjonuje dyskografię Grzegorza Turnała. Bardzo to zresztą jest e, Dobra decyzja. A na koniec e, naszego e, kwadransa luzofońskiego w Sieście jeszcze nasz e, gość festiwalowy. Ja przypominam, że festiwal zaczyna się jednak parę godzin wcześniej, czyli w nocy z czwartku na piątek, 23 na 24 kwietnia w naszej tawernie Fado. Gościć będziemy Eldera Mutinio. se haveria volta a dar. Perguntei-te, sabias se haveria volta a dar para voltar aos nossos dias, para voltares a ficar, para voltar aos nossos dias, para voltares a ficar. Tu disseste que não querias dar respostas sem saber. Tu disseste que não querias dar respostas sem saber, mas que para já partias e o melhor era esquecer. Mas que para já partias e o melhor era esquecer. mas teimoso coração. Não quis dar-te por esquecida. E ele vai batendo em vão, sem saber que andas perdida. E ele vai batendo em vão sem saber que andas perdida. Já lhe disse a verdade para ele desistir. Mas quem vive na saudade quase nunca quer ouvir. Mas quem vive na saudade quase nunca quer ouvir. E agora eu já lhe minto, talvez para me enganar. E agora eu já lhe minto, talvez para me enganar. Helder Mutinio z naszej okolicznościowej, e, wściekle seledynowej e, płytki, e, którą wydajemy raz w roku dla kolekcjonerów Siesta Festiwal Siesta w Drodze 2015. Helder na naszym trójkowym piątym Siesta Festiwalu już w nocy z czwartku na piątek. Tak jak Państwo pamiętają, ci, którzy przyłączyli się do Siesty dzisiaj od samego początku, a to jest odsłona wyłącznie z fajnymi chłopakami. Słowem, e, dzisiaj w sieści trochę będzie tak jak na e, czy ja wiem, wczesno-gimnazjalnej potańcówce, że dziewczyny z dziewczynami, a chłopaki z chłopakami, bo jak państwo słusznie zresztą podejrzewają, w drugiej odsłonie będą świetne dziewczyny. No a teraz fajne chłopaki, które e, no, z Lizbony mają kawałek na swoją prerię, ale w sieście to nie jest problem. Toby Keith z kolegą. past now since she left me. She shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come babysit sometime. She says, Are you okay? I was worried about you forgive me. I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. saw a friend of mine said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. So I'm a lawyer, Mr. Good News, you got me. Joint custody, legal separation so happy that I can't stop crying. I'm laughing through my tears, laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars to try and find an answer. star for him. I chose two stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile, something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. founding fathers melted ice cream. We try to do the best within the given time. It should be with his mother. Everybody knows that. What can a father do? The baby sometimes. Saw that friend of mine is You look different somehow said, everybody's got to leave the darkness sometimes. I said, I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I'm so happy that I can stop crying. Toby Keith i Sting. A my jeszcze nie zdejmujemy kowbojskiego kapelusza. Jest z nami niegrzeczny chłopak, John Mayer. No, I've not seen you this way before Standing a mess at my door Well, it took you so long But you finally found you're no one till someone lets you down. You believe that all people were kind, and that you'd never mess with your mind. You gave her your trust, and she busted your crown. You're no one till someone lets you down. Yes, I've been told that some people grow old without losing losing a part of their soul. But if that is true, I don't wish it on you. There's so much to adore in a heart that is blue. There's a light in your eyes that is pure, that you won't give away anymore. But just think of the things we can talk about now you're no one till someone lets you down. would surely erase all the joy that you feel when the hurt fades away. There's a hard ticket train on the way, waiting to take you away. Will you please keep in mind when it pulls into town? You're no one till someone lets you down. You're no one till someone lets you down. You're no one till someone lets you down. John Mayer. No, on jest niegrzeczny, ale szczęśliwie e, dzisiaj e, w tę naszą pierwszą ściśle wiosenną siestę e, nie da tego po sobie poznać. E, I ja bym wciąż chciał Państwa na prerii utrzymać jeszcze przez e, moment ale w towarzystwie tych świetnych chłopaków, których wszelako o takie ścisłe związki z kowbojami byśmy na co dzień nie posądzali, bo umówmy się, że ani Sting, ani John Mayer na co dzień kanty nie grają. W przypadku tego kolejnego gentlemana to już jest troszeczkę inaczej, bo on te sympatie przejawia od wszelkiego dzieciństwa wczesnego, co jest, co jest może o tyle zaskakujące, że na prairie się nie urodził. O no, ile pamiętam jest Szkotem, chyba z e, urodzenia. W każdym razie z tej strony oceanu, więc e, te tęsknoty tak e, w nim grały, że do dzisiaj właściwie rok w rok, ilekroć on nową płytę nam przedstawia, a szczęśliwie robi to bardzo często, to też ślady kantrowe się pojawiają. Bardzo go za to lubię. To oczywiście Markotny Marek, którego nową płytę już zwiastowaliśmy przed tygodniem. I skoro mówiliśmy, że dzisiaj siesta jest trochę jak e, potańcówka e, wczesnogimnazjalna, e, to niech to będzie taki taneczny motyw. W starym stylu może trochę, ale wciąż taneczny. Mark Knopfler. and no lights on the stairs. We were young, so young, and always broke, not that we ever cared. Not that we ever cared. Oh, well, the holes in the walls are such a lot. Welcome to London town. But when you are new to it all, and you think you're hot, you're not planning on hanging around. People would go on their different way. I left to start a band. The note came through letterbox in your childlike hand. Oh, laughs and jokes and drinks and smokes and the no lights on instead. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared. Not that we ever cared. One day I rode to where you were. The doorbell jangled and hooked. They buzzed me in. I climbed the stairs in my boots and the leather. There's an old brass standing there at the top without her witch's brew. It almost seemed like a knock shop when the girls came out of their rooms and they all stood around instead of me, two brunettes and a blonde. Then the old brass showed up and said, we don't know where she's gone. Later on, I picked up the ball and I took off down the line. I suppose by then I'd realize you'd run. proszę, markotny Marek we względnie, proszę przyznać, pogodnym nastroju, że aż z tą muzyką chciałoby się gnać w tak piękny, świetlisty dzień jak dzisiaj, gdzieś do Santa Fe przynajmniej, no a jeśli już nie można, to ja chętnie gdzieś, nie wiem, na Poznań, moją ulubioną autostradą z Warszawy. E, Mark Knopfler z nowej płyty. Mark e, powróci i to już za chwilę, bo ja obiecywałem też powrót w chwale naszego dzisiejszego pierwszego gościa. E, mianowicie e, to jest Van Morrison i jego album z duetami, gdzie wielu naszych ulubionych siestowych artystów się pojawia, no ale skoro pojawia się także Knopfler, to e, nie możemy się przed nim nie pokłonić. A Mark Knopfler i Van Morrison z tejże nowej płyty i to chyba już będzie na tyle w pierwszej odsłonie. Zapraszam. nowej płyty duet Van Morrison i Mark Knopfler. Siesta powróci. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Pokonać Irlandię to zadanie dla naszej kadry w eliminacjach Mistrzostw Europy. W najbliższej trzeciej stronie medalu na pewno połączymy się z naszym wysłannikiem na to spotkanie. Orlen Warsaw Marathon zbliża się wielkimi krokami, więc fani biegania jak zwykle mogą liczyć na coś ciekawego. Podobnie jak kibice siatkówki, czy w trakcie naszej audycji polska drużyna wygra Final Four w Berlinie? Byłoby pięknie. Zapraszamy dziś od 17. Michał Gąsiorowski i Tomasz Gorazdowski. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Sponsorem programu jest Grupa Azoty, polski producent nawozu wieloskładnikowego Polifoska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Serce, co ty robisz? Mega szybko ściągam sobie taki, taki mega przerażający film. Strach się bać, mózg staje, normalnie rozum. Rozum w głowie się nie mieści. No, <laughs> rozumiem, ale o, o czym? o świecie bez internetu! Nie, nie, niewyobrażalne. Nie wyobrażasz sobie świata bez internetu? My też nie. Dlatego w Orange dajemy Ci mega szybką neostradę do 80 mega na sekundę od 59 zł. Ściągasz filmy w HD, zdjęcia i muzykę bez limitu transferu danych. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy winogronach i pomarańczach. Pascal. A mógłbyś mi dla odmiany chociaż raz powiedzieć coś miłego? Jasne, słuchaj. Rineczek Lidla. A teraz ja! Ja wam powiem coś naprawdę miłego. Na przykład, że już od jutra pyszne winogrona będą po 7,77 za kilogram, a cudownie soczyste pomarańcze za jedyne złoty 99 za kilogram. Czy to nie jest miłe? Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wielkanocne przygotowania. Czas zacząć. Już dziś na Interi znajdziesz przepisy na pyszne wielkanocne specjały, pomysły na dekoracje, które odmienią Twój dom, a także świąteczne opowieści gwiazd. Znajdź swoją inspirację. www.interia.pl Twoja idealna Wielkanoc. Gdyby tylko życie było jak cyfrowe polskie radio, to... Ulubiona książka miałaby 100 stron więcej, litr benzyny wystarczyłby na 100 kilometrów, weekend trwałby 3 dni, a urlop... A, a urlop tydzień dłużej. Cyfrowe radio to nowe programy. Polskie Radio 24, Polskie Radio Rytm i Polskie Radio Dzieciom, a także dodatkowe usługi. Ach, gdyby tylko jeszcze życie było jak cyfrowe radio. Radio cyfrowe. Nadaje więcej. ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad tysiąc modeli w ofercie. Media Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 16. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Żakier, zapraszam do radionawigatora. Ruch w tej chwili na polskich drogach jest umiarkowany. Nie ma większych korków, ale mamy utrudnienie w województwie śląskim na drodze krajowej nr 86 na odcinku Sosnowiec-Częstochowa. Mm, miejscowość Warężyn, tam samochód osobowy wjechał do rowu, jedna osoba została ranna i ruch w kierunku Częstochowy odbywa się jednym lewym pasem. To utrudnienie może potrwać jeszcze około dwóch godzin. Nie ma już utrudnień w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 5 na odcinku Bydgoszcz-Świecie w miejscowości Włóki. Dwa samochody osobowe się zderzyły. Ruch przez dłuższy czas odbywał się wahadłowo, teraz już odbywa się normalnie. Gdyby na Państwa trasie doszło do nieprzewidzianych utrudnień lub korków, to czekamy na telefon. Proszę do nas zadzwonić. Numer do radionawigatora to 22 5 trójek i 20. 22 5 trójek i 20. Radionawigator trójki.